baziren hor uh, palau uh, uh, baldintza, azpi magarziena niretzat da uh, unkituak diren kolektibitate guztiak behar dutela dirustatze horretan parte hartu eta <laughs> jadanik bakigu baldintza hori ez dela beteko uh, ikusi dugu bordeleko metropolioak kontrabozkatu du uh, Dordoniako kontsiluak du eta baita ere akizeko uh, elkargoa. Eta pentsa dezakegu, eh, seguraski Euskal Elkargoak berbidetik e, eh, joko duela bihar. Beraz, eh, ala, atzoko deliberazioak, kasik, jango nuke, joko jokozkampo dela e, gaurdanik.